ez aste hotan 있어 zenbait emakume instituzioekin inolako loturarik eduki gabe martxoaren zortzia antolatzeko bildu gara. Gure baiaran emakume guztiei, hau da, emakume identitate berei dibertsitate osoan ulertuta zuzendutako aldarikapen espazio aske eta siglarik gabea sortzea gerben helburu. Beti ere, emakume guztiok zapaltzen eta menperatzen gaituen sistema zixetero patriarkala iraultzen, iraultziaren beharra aldarikatzeko. Durante las últimas semanas, diferentes mujeres de Bidasoa Aldea, sin ningún tipo de vinculación con las instituciones, nos hemos reunido para organizar la jornada del 8 de marzo, para posibilitar en nuestra zona a todas las mujeres un espacio de reivindicación sobre la necesidad de terminar con este sistema ciseteropatriarcal que sigue sometiendo y aplastando a las mujeres, mujeres entendidas desde la más amplia diversidad. Sistema capitalista, racista eta Heteropatriarkatu honek gizarteko alor guztietan banaketak sexuala sortzen du. Lanean, harremanetan, etxean, ekonomian eta bar. Emakumei inposatutako espazio eta zereginak, zainketa lanak, etxeko zereginak, hezkuntza eta bar, gizartean alboratuta eta gutxi etxita daude. Sistema honek ez ditu maila berean baloratzen emakumeek egiten ditugun lanak. Horren adibide izanik, Ego Euskal Herrian emakumeek emakumeek urtean gizonek baino zazpi mila euro gutxiago irabazten dugula. Edo talan feminizatuetan prekarietate nagusi izatea edo eta baldintza eta gehienetan doainik egiten diren zainketa lanak ikusezin bihurtuta egotea. Egoera honetan gainera emakume migranteak dira kaltetuenak. Etxeko langileen gehiengoa kanpotara baita. Este sistema capitalista, racista y ciseteropatrial sigue generando una división sexual en la mayoría de los ámbitos, laboral, relacional, doméstico, económico, siendo aquellos aspectos impuestos a las mujeres la responsabilidad acerca de los cuidados, las tareas domésticas, la educación, etcétera, invisibilizados e infravalorados por toda la sociedad este sistema no valora por igual los empleos de las mujeres, tal y como lo demuestra que en Euskal Herria nosotras cobremos de media 7.680 euros menos al año que los hombres y que siga reproduciéndose la precariedad de los trabajos feminizados e invisibilizándose todos aquellos trabajos de cuidado que se realizan mayoritariamente de manera gratuita o con condiciones laborales detestables, siendo además las mujeres migrantes las más perjudicadas, puesto que el 87% de las trabajadoras del hogar son extranjeras. politiko gelditzeko unea dela uste instituzioi aldaketa eta ekintza exigitzeko garaia dela. Biolentza matxistak tamalanez, emakume oneriotzak feminizidioak eragiten dituelako. Gaur egungo genezidio isila bihurtuz. Hala ere, emakume jasatzen ditugun biolentziak, biolentzia fizikotik aratago doaz. Eta beharrezkoa da instituzioek beraien politiketan ekintza zehatzak aurrera eramatea. Biolentzia mota guzti hauekin amaitzeko gure baiara honetako udalerrietan bereziki garantzitsua da alardaren gaia. Berauk eragiten den banaketa sozialaren aurrean itxu eta mutu baitaude. Eta berriro ere egoera honek emakumea zapaltzen du bereziki. Postura batekoa zein bestekoa izan. Consideramos que es necesario para los discursos políticos vacíos, parar los discursos políticos vacíos y exigir el cambio y la acción a las instituciones, ya que la violencia machista sigue desgraciadamente conllevando al aumento de los feminicidios, siendo este el genocidio silencioso de la actualidad. No obstante, las múltiples violencias hacia las mujeres van más allá de la agresión física y es indispensable que las instituciones integren en sus políticas actuaciones en pos de la eliminación de todas estas múltiples violencias. Tema especialmente importante en nuestros municipios, donde los ayuntamientos se niegan a mediar en la brecha social que ha supuesto el alarde, donde una vez más las más agredidas son las mujeres. Nazkatuta gaude sufritzen ditugun erasoen aurrean babes instituzionalik ez edukitzeaz. Irunen bertan, 2006 garren urtean, mila irurogei, oia, mila, egun irurogeita emakume erasotuak izan ziren. Naskatuta gaude emakumeok objektu bilakatzen gaituzten ekitaldi eta eskintzak sustatzeaz. Esaterako aurren edertasun lehiaketak egoteaz naskatuta gaude RGIaren murrizketekin hauek bakarrik bizi diren emakumei eragiten dietelako bereziki. Naskatuta gaude pentsioen erreformek batez ere emakumeen egoeran dau, gaude dibertsitate funtzionala duten emakume baztertuta egoteaz. Naskatuta gaude probintz pobrezia eta bazterketa emakumea gorputza izateaz. Datorren martxoaren sortzian planto egitera deitzen ditugu Hartas ya de la ausencia de una protección institucional ante la cantidad de agresiones que vivimos, 176 mujeres fueron agredidas en el 2016 en Irún, de que se promueva la cosificación de la mujer a través de múltiples conductas, como los concursos de belleza infantiles en nuestros municipios, de políticas que conllevan que las suspensiones de la RGI en los últimos años se realicen en su mayoría a madres que asumen solas la crianza y de que pobreza y riesgo de exclusión tengan cara de mujer. Llamamos a las mujeres a plantarnos el 8 de marzo. Ulertzen dugu arrazoi desberdinak direla medio denok ez zindugula greba osoa aurrera eraman. Horregatik, greba modu desberdinetara parte hartzeko deialdia luzatzen dizuegu. Bat, lanaldi ikasle zaintza eta kontsugurabea osoa. Bi, lan eta ikastetxako planto egitera deitzen zaite ustego. Antolatu ditugun ekintza parte hartu ahal izateko arratsaldean seitan San Juan plazan elkartzera elkarketatzera egingo dugu. Hau giza katea bihurtuko delarik San Juan plazatik epaiketara. Gizakateak egiteko zapi moreak eramatea animatzen zaituztegu. Hiru ekintza simbolikoak egingo ditugu. Besoko morea jantziaz edota bel, balkoietatik greba babesteko manta laurrekoak zintzilikatuz. Gainera, egun horretan kontsumo guztia gelditzeko deialdia luzatzen dizuegu. Bereziki lan esplotazioa eta baliabideen ustiapena simbolizatzen duten enpresa eta saltokiera. Queremos reconfigurar el escenario de las mujeres en las calles, las casas, en sus lugares de trabajo y en el espacio íntimo. Una huelga que atraviesa lo laboral, lo político, lo vital y lo económico. El 8 de marzo queremos mostrar a toda la sociedad que si nosotras nos paramos, se para el mundo. Entendemos que no todas podremos realizar una huelga. Estamos a la huelga total de empleo, de estudiantes, de cuidado y de consumo. Vamos a las mujeres a parar en los centros educativos y de trabajo y a participar en la concentración a las seis de la tarde en San Juan, que seguirá con una cadena humana hasta los juzgados, por lo que os invitamos a que llevéis pañuelos morados. Realizar estos actos simbólicos como el uso de brazaletes morados y colgar los delantales en los balcones y ventanas en señal de huelga, así como a no consumir especialmente en grandes empresas y superficies que simbolizan la explotación laboral y de recursos, rebelándonos contra los mandatos consumistas. eta eta Horretarako, martxoaren sortzian greba egitera deitzen dugu lana, politika, bizitza eta ekonomia arlorretaran greba eginez. Martxoaren sortzian emakumeo geldituz gero mundua gelditu dela adiraztina nahi dugu. Os esperamos a todos y todas a la concentración a las seis de la tarde en San Juan, que seguirá con una cadena humana hasta los juzgamos, hasta los juzgados, por lo que os invitamos a que llevéis pañuelos morados.